सूरत फातर था पढ़ो इनशा हीअ पंजटीहो नंबर सूरत आहे मुसफ़ जे हिसाब सां जीअं लिखियलु आहे क़ुर शरीफ़ में जीअं तरतीब में यासीन खां अॻु में ऐं सूरत सभा खां पोइ हाणे तनज़ील जे लिहाज़ खां ॿियो टेतालीह या पंजेतालीह नंबर सूरत आहे यासीन खां पोइ जी आहे <clears throat> लिहाज़ खां तंज़ील यानी नाज़ुल थियण जे लिहाज़ खां हाणे हिन में फ़ातिर फ़ातिर में अलाह ताला जो नालो आहे फातिर यानी जो पहिरीं त दफ़ो जेको ख़लके थो हर शइ खे यानी हिकिड़ो मौजिद चइबो जेको ईजाद कंदो का शइ नई ठाहींदो वरी ॿिया वरी माण्हू हुनजी कापी कंदा पोइ त पहिरीं दफ़ो ठाहिण हर शइ जो ॾुखियो आहे अलाह ताला ख़लक़ आसमान खे ज़मीन खे सिज खे चंद खे पहिरियों दफ़ो हिन सेंस में ख़ालिक आहे उन बारे में जो ख़लकियो अथसि पर फ़ातिर हिन सेंस में जो पहिरियों दफ़ो इहे शयूं ख़लकियूं अथसि हाणे ॿियो दफ़ो ख़लकनि जी ॻाल्हि कहिड़ी आहे उथंदासीं बस बादल मौत उहो इंसानु साॻियो माण्हू ॿियो दफ़ो तव्हां ऐं मूं जहिड़ा माण्हू जेके बि आहिनि हाणे धरती ते हलनि पिया असां पहिरियों दफ़ो आदम अल इस्लाम हाणे पोइ जेको ॿिया माण्हू ख़लक ठीकु आहे उहो पियो कापी पई हले पियो पर वरी जॾहिं असांखे ख़लकींदो वरी उथारींदो बसि में मथां बासि बादल मौत मौत खां पोइ जेको उथणु आहे उहो ईअं आहे छो त फातर इन में सेंस में आहे ऐं उहे नमूने सां उथारींदुसि जीअं वरी तव्हां पहिरियों दफ़ो खलकियो पहिरियों दफ़ो खलकण वारो फातर इन सेंस में उहो ई साॻियो आहे जेको ॿियो दफ़ो उथारींदो चए थो मुंहिंजे लाइ कमु आसानु आहे मुंहिंजे लाइ ॾुखियो कोन्हे लाइ ॾुखियो आहे कीअं ज़मीन आसमान ठहंदी चए इहो ॾुखियो हो की तव्हांखे ख़लकण इहो ॾुखियो आहे अलाह अलाहनि हा फ़माइज़ बिम रहमान रहीम शुरू अलाह बजारे महिरबानी नाले सां हाणे उर्दू हर पोइ वीचारनि वरी चकर जो हलायो पोइ वरी अहमद अहमददास साहब हुननि खे या हुननि जे शागिर्दनि दव कढी पंहिंजे देव भॼन खे ॿियनि खे चऊं शुरू थो करियां शुरू थो करियां महाराज पोइ मर्द मर्दाणो ॻाल्हि थी हली शुरू थो करियां त माई जेकॾहिं क़ुर शरीफ़ पढ़ंदी हूंदी त छा चवंदी शुरू थी करियां त लिखियलु कोन्हे पोइ इन तां हुननि मसालो वॾो पैदा कयो चऊं ही सभई जेके पर असांजे अलमदिला जेके आउं ॾिसां पियो पंहिंजो सिंधीअ में जेके तर्जुमो करण वारा आहिनि उहो शुरू थो करियां ऐं थी करियां इहो मसालो कोन्हे शुरू अलाह जे नाले सां बसि ख़तमु ॻाल्हि मुंहिंजी ॻाल्हि हीअ शुरू थी कजे जीअं चइजे मतिलबु त इट्स नॉट हुन में मोनस मुर जी ॻाल्हि ई कोन्हे अरबी में बि आहे नाले सां इहो कोन नाले सां करिया थो या करियां थी इहो ॻाल्हि कोन हाणे

जेको पंहिंजो आहे त पोइ थोरो घणी ख़बर हुजे सूरत फ़तह फ़तह जेका फतह जेका <laughs> फ़तेह जेका आहे अलमदिला यानी अलहमिला रबिलमीन पहिरीं जेका सूरत पढ़ूं था उहा अलहम सां शुरू थिए थी हाणे उन खां पोइ पंहिंजो सूरत अलाम जेका आहे अलहम सां शुरू थिए थी सूरत आनाम जेका छहो नंबर सूरत आहे फरमाईं त बिस्म रहमान रहीम अलहम लाही वल हर उन जी हमदन तारीफ़ जंहिं ख़लकियो आहे आसमान खे ज़मीन खे नूर जंहिं ज़ुल्म ऊंदा हुआ ऊंदा आहियूं ऐं नूर पैदा कया सुमल ली न कफरियो हूंदे बि हुन खां पोइ काफ़र जेके आहिनि ज़री अलाह सां ॿिया ॿियनि खे शरीक था कनि सूरत अना में जेको छह नंबर सूरत आहे इन नमूने सां शुरू थी थिए अलहम सां इहो थिया अलहम हुन खां पोइ सूरत कफ़ जेका आहे क़ुर में अरिड़हं नंबर सूरत कफ़ उहा वरी अलहम सां शुरू थी थिए अला ताला फरमायो तारा शुकर उन जो अलाह जो जंहिं जंहिंाज़ु कयो पंहिंजे बाने ते पंहिंजे बाने ते कहिड़े मुहम्मद मुसा सलाह ते हिन खां अॻु ई जेका सूरत बनी इसराल या इसराल या इसरा उन उहा मतिलबु त उन में ज़िक्र पंहिंजे बाने जो अब्द जो पंहिंजो सुहर असरा बि अब्द ई लम मिनल हराम इलल अक्सल हलो त इहो अलहमिल्ला सुहिणी ॻाल्हि हिन में को टेड़ टे चइबो टेड़ खे टेॾो टेॾी हिकु ॻाल्हि हुजे इहो ज़िक जंहिंखे चए अंग्रेज़ी में चइजे पिया हले क़ुर शरीफ़ जी ॻाल्हि टेड़ी न आहे यानी उहो पिता सुठो हिंदुस्तान जो माण्हू आहे उहो टेड़ी ॻाल्हि कंदो कंदा खीर खीर टेड़ी आहे वरी खीर टेड़ी आहे टेड़ी ॻाल्हि कंदव उबती ॻाल्हि कंदा बसि इहो बाबा साईं जी ॻाल्हि करे अलाह ताला फरमायो कूलू सदीद आहे सिधी सही ॻाल्हि कर बाबा सच ॻाल्हि कर सच जी ॻाल्हि कूनू मां सादकीन सचनि सां थियो सची ॻाल्हि कयो ऐं टेर न विझो उबती सुबती कन खां हुन पासे खां वठी हिन पासे खां वठी हिन पासे खां भई सही सिधी ॻाल्हि कर जेका आहे त हिन में टेर कोन्हे को क़ुर शरीफ़ में हिन सूरत काफ़ में अलाह ताला फरमायो त हिन में को टेर कोन्हे उबती सुबती ॻाल्हि होॾां होॾां खां लवाए वटि छा चइबो आहे अंग्रेजी में त बीटिंग अबाउट द बुश उबतिया बता पोइ माण्हू भले सम्झे त सम्झे न सम्झे सम्झे न सम्झे न कोर कुरश जी ॻाल्हि सही सिधी सही सिधी हुन में को टेड़ कोन्हे हुन में को उबती सुबती ॻाल्हि उबत हेॾां होॾां जी ॻाल्हि कोन्हे हाणे इहो थिए टे टे सूरतूं जेके अलहम सां शुरू थियनि ऐं हुन खां पोइ चोथीं सूरत जेका आहे सभा आहे चोथीं चोटीहो नंबर ऐं वरी पंजटीह नंबर या सूरत फातर ॿई पंहिंजो अलहम सां शुरू थियनि हिन ॾिसूं सभा जेका आहे उहा शुकराने जी आहे पंहिंजो सूरत ऐं सूरत सभा सभा माना यमन हाणे हीउ जेको यमन आहे हींअर हिते तबाही बर्बादी हले पई भई सभई माण्हू हिकु ॿिए खे भेरा मारनि उन शहर उन मुल्क़ जो नालो आहे सभा सभ जो मुल्क त हाणे उन ते अलाह ताला फरम फरमाए पहिरीं जेको ॻाल्हि आयत आहे शुरू थी थिए अलहमद लहू मां फिसमा जंहिंजी मिल्कियत आहे जंहिंजो जेको मालिक आहे आसमान जो ज़मीन जो उहा वाहफ़िल जेके आसमाननि में जेकी आहे तंहिंजो ऐं ज़मीन ते जेकी आहे तंहिंजो मालिक अलाह आहे हीअं नथो रुॻो आसमान जो पर आसमान में जेकी कुझु ॿी शइ आहे तंहिंजो बि हीअं नथो रुॻो ज़मीन जो अलाह मालिक आहे पर ज़मीन में जेकी कुझु आहे हुनजो <laughs> बि अलाह मालिक आहे त इहा ॻाल्हि मतिलबु हमद फिल आख़िरत ऐं हुनजी तारीफ़ जेका आहे आख़िरत में यानी जेको क़यामत थींदी हुन खां पोइ बि हमद हुनजी तारीफ़ हुनजी थींदी हिन धरती ते त आहे ई हिन ज़माने में हिन दुनिया में या जेको उनजी आहे हमद ऐं तारीफ़ जेका आहे थी पर अल हुते आख़िरत में जेको आहे सो उनजी हमद उन जी तारीफ़ उनजो ई शुक़ुरु सभई माना में हमद ई माना भलाहुल हमद फिल आख़िरत वहू अल हकीम अल ख़बीर ऐं हू बेशक हिकमत वारो आहे ऐं हर शइ जी ख़बर रखंदड़ आहे हाणे इन मज़ अलाह ताला सूरत सभा में जेको आहे सो अलाह ताला फरमायो त जेकॾहिं मुंहिंजो त न ऐं वधाईंदुसि ऐं जेकॾहिं कुफुर कंदो त पोइ अलाह गनी आहे ऐं तव्हां ते इहो बाहिताल थींदो पोइ सुभाह में ॼण इहो मिसाल हज़रत दाऊद अल जो हज़रत सलमान जो जेके शुक्रगुज़ार हुआ ऐं सभा वारा माण्हू जेको उन वक़्तु ज़ालिम पंहिंजे नफ़्स सां कयूं जो पंहिंजो अलाह जो शुकुरु कोन्ह कयूं पोइ चवंदा असां अलाह मुश्किल खपे असांखे पोइ हुनजो जेको छा चइबो आहे डैम जेको हुयो टुटी पियो जेको सदि हुई हुनजो पाणी रोकण जो जॻहि हुई उहा टुटी पई हिकिड़ी इहा ॻाल्हि थी हुनजे जो सॼो मुल्क़ ॿुॾी वियो हलियो ऐं बाग बुस्तान सभु सड़ी विया हलिया बर्बादु थी विया हलिया ॿियो शुकुरा शुक्री कयूं जो रस्ता हुननि जा ठीकु ठाकु हुआ मुल्क़ हलियो पियो तमामु सुहिणो पोइ चवनि था असांखे अहिड़ो सुहिणा न खपे असांखे कुझु बदमाशी खपे कुझु हेॾां होॾां माण्हू जहिड़ो झगड़ो रस्तनि ते थिए को फुर लुट थिए त असां हुनखे गाइड प्रोवाइड करियूं हिन सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिस्टम जेके आहिनि दुनिया जा उन्हनि उहे चाहींदा त बाएताल हुजे त असां बंदूक खणी बीहूं पंहिंजे हुन ते दरवाज़े ते बीठा हुजूं चऊं साईं असीं तव्हांखे सिक्योरिटी था मुहैया कयूं ॾिसो कोन्ह था असां सिक्योरिटी मुहैया कयूं अरे भेण तव्हां खां सवाइ मुल्क हलियो पिए त ई भेण भॼियो त मुल्क साफ़ु न चए असां वेठा आहियूं बंदूक खणो जेको ईंदो हुनखे हणंदासीं बिना खे त ठीकु आहे हाणे इहो थियो हिकिड़ो नाशुक्री जो तरीक़ो पर मायो त भई अलाह हकीम ख़बीर ख़बीर आहे पंहिंजो ई दुनिया ते शुकुरु कंदो रब पाक जो तुन तयबतुनि इन सूरत में सवा में आहे तुन तयबतुनि मां पाक मुल्क़ पाक तयब मुल्क़ तयब बलद माना आस्थान ऐं पंहिंजो तयब माना पाक बलदतुनि तयबतुनि रबुनि ग़फ़ूर इन सूरत में सवा में ही सवा जेका आहे पाकिस्तान जे लाइ लथी आहे ईअं कंहिं सम्झो यानी पाकिस्तान जो ज़िक्र आहे हुन क़ुर हिकु हुकुरान में नाशुक्रु जॾहिं माण्हू नाशुक्रु थींदो हाणे असां कल्ह वेठासीं हिकिड़े हंधि हिकिड़े वीचारे चयो ही अलाह वठा रिस्क आयो आहे चए असीं पाण रिस्क खणी आया आहियूं अलाह मतिलबु अलाही पाण खणी आया आहियूं हीअ पंहिंजो हू कोन्हे अलाए छा चइबो भंडार की छा चइबो आहे जेको माण्हू खाईंदा आहिनि मतिलबु त हली अलाह त ख़ैरात थींदी आहे खाए काए अचे हीअ ख़ैरात कोन्हे हीअ असीं पाण खणी आया आहियूं मुंहिंजो रब जो शुकुरु कंदो तव्हांखे वधाए ॾींदो हुजे न शुकुरु कंदो त पोइ अलाह खणी आहे मुंहिंजो पंहिंजो नियत रखंदव त भई ख़ैरात अलाह जे नाले ते खाऊं था त पंहिंजे घर में ई जेको पंहिंजे ॿारनि बचनि सां नियत सुठी रखी आहे माण्हू खाईंदो त अलाह ताला ई रिस्क ॾिनो आहे उनजो असीं शुकुर था करियूं त अलाह ताला उनजो अवज़ु ॾींदो तव्हांखे उहो वधाए ॾींदो पर जेकॾहिं चवंदो न हीउ त मूं लुटे फुरे मुल्क खे ऐं पंहिंजे ताक़त ते पंहिंजे कुअ ते पंहिंजे इल्म ते पंहिंजे क़ारून वांगुरु मूं हथु कयो आहे त तव्हांजो हशर बि ईअं थींदो जेको कारून सां हशर थियो पाण इहे ॻाल्हियूं जेके आहिनि से तमामु सुहिणियूं ॻाल्हियूं अल्ला ताली ख़ुरांशी में आहिनि पर हाणे केरु सम्झे को किथे सम्झ में अचे ॻाल्हि न हीअ ॻाल्हि हाणे अचूं था पंजू नंबर सूरत जेका अलहम सां शुरू थिए थी उहा आहे फ़ातर फ़ातर फ़ातर अलाह ताला जो नालो आहे फ़ातर समावत अलाह ताला ज़मीन ऐं आसमान खे पहिरियों दफ़ो ख़लकण वारो ख़लकण वारो त आहे ई आहे पर पहिरियों दफ़ो जेका ख़ल हाणे पहिरियों उहो अलाह ताला आहे हाणे उतां ई था शुरू कयूं वरी ॻाल्हि खे हाणे सूरत में फ़ातर में फ़र्माए थो अलम्ला फ़ातिरी समावत

मिकाइल इस्लाम फलाणे कम जे लाइ इज़ाइल इस्लाम फलाणे कम जे लाइ मतिलबु त इहे रुसल आहिनि इहे मैसेंजर्स आहिनि अलाह ताला जा इन्हनि खे पंहिंजो अख़्तियार न आहे मल्हाइक जेके आहिनि इंसान खे जेको अख़्तियार आहे मसलनि भई आऊं उथां वरी निमाज़ पढ़ां न पढ़ां क़ुर पढ़ां न पढ़ां पंहिंजो ख़ैरात ॾियां न ॾियां धूड़ मां में पायां न पायां मतिलबु त छो कमु करियां न करियां रिश्वत वठां न वठां इहो अख़्तियार त हिकिड़े क़िस्म जो थोरो घणो असांखे ॾेई छॾंदुसि मलाइकनि खे जेको आहे सो इहो पंहिंजो अख़्तियार न आहे त हू हीअं चवनि न साईं उहो सिर्फ़ु इहो एबलीस हुयो जीअं चयो या सजदो कोन्ह कंदुसि उनखे इहो एतिरो अख़्तियार हुयो बाक़ी ॿिया बि जेके अनफरिश आहे अलाह ताला जे हुकुम <laughs> में हलनि था अलाह अलाह अलाह तूं अलाह मैं खटकता हूं कटकताऊं दिला में कांटे की तरह तूं वक़्तु अलाह अलाह अलाह सो फ़रिश्त वेचारा अलाह उहो अलाह कनि तस्वीर कनि अलाह ताला जी पर हुकुम मुताबिक़ कनि था जीअं पाण कंप्यूटर जे ज़माने में हाणे चवंदा भई रोबोट कंप्यूटर जेको आहे सो हुकुम थो हल वठे पंहिंजे हुनजो ऐं ठुंग वणंदसि एफ ते त एफ लॻंदी ऐं पंहिंजो जी ते त जी लॻंदी पंहिंजो काफ़ ते काफ़ लॻंदो जेको बि मतिलबु चइबो हुनखे त फलाणी शइ त उहो कंदो को रोबोट या कैमरा आहे जेका फ़ोटू कढंदी जेको साम्हूं शइ हूंदी ईअं कोन को ॿी कंहिं शइ जी फोटू कढी वठी छॾे अहिड़े नमूने सां हुजनि मतिलबु फ़रिश्तनि जो अख़्तियार न आहे हुननि खे त हू हीअं कनि ऐं हीअं न कनि हू पंहिंजे मर्ज़ी सां कनि पोइ घणी मतिलबु त असांजो जेके हदीसूं बि रिवायतूं भई अलाह ताला खे वञी बयानु कयूं हीअं कयूं कयूं पर हिन ते मूं ब्लंट वारो मज़मून पढ़ां पियो अञा मूं पढ़ियो आहे को पंहिंजे दोस्तनि खे मूं मोकिलियो आहे जंहिंजो पुलीस जेको आहे अलाह ताला सां गुफ़्तगु थो करे त हीअ इंसानु जेको कल कयो आहे उन मुल्क जी ॿेड़ी ॿोड़े छॾी आहे ऐं ख़ुशि था ऐं अॻिते थो वधाइनि कहिड़ी ॻाल्हि तव्हां केॾांहुं हलिया वियासीं कहिड़ी ॻाल्हि तव्हां हाणे चए थो जाइल मलाइकत मलाइ मलाइकनि खे रसूल करे मोकिलियो अथसि उली अजन हातिन उहे जेके आहिनि पंहिंजो जिना जिना पंहिंजो मोहम्मद अली जिना साहिबु हुनजो पीउ जो नालो जीणा हाणे हर हिकु ॻाल्हि खे आउं वाज़े करियां हाणे जीना जीना जेको जीम नून आलिफ़ ऐं हा हफ़शी सां जीना उहो माना खंभ जेको कुकड़ जो खंभु हूंदो आहे या जेको पखी जो खंभु हूंदो आहे उकाब जो या छा जेको बि त उनजो जेको शाहीन जो त उनजो खंभ जेको आहे उहो जीना आहे पर हीअ जेके असांजूं जूं पंहिंजूं कुल्हा आहिनि इहे खंभ आहिनि त पंहिंजो हज़ूर सलाह अलाह ताला फरमायो क़ुर शरीफ़ में त पंहिंजे मोमिननि ते पंहिंजूं खंभड़ियूं रख यानी कुल्हा रख यानी उन्हनि खे मर्सी फुल्ती उन्हनि उनजे उन ते मुहबत मुहबत सां शफ़क़त सां हुननि सां अच ऐं पंहिंजो पीउ माउ जे अलाह ताला हुकुम कयो पंहिंजे औलाद खे त पंहिंजो हुन जूं खंभड़ाटियूं पंहिंजूं के कुल्हा तो पंहिंजो त मुहबत जा इहे हुन जे आॾो रखो मतिलबु हुन सां मुहबत सां पेश अचो जीना एने अजातनि उनजो प्लूर प्लूरल यानी खंभ आहिनि मलाइकनि खे केतिरा कम आहिनि पोइ हाणे अलाए खे ख़बर आहे पोइ अलाह ताला फ़रमाए थो की कंहिंखे ॿ आहिनि कंहिंखे टे आहिनि किन खे चारि आहिनि ऐं यज़ीद जो फिल ख़ल की मां छा जेको वणे सो चाहे पोइ केतिरा बि ॾिए खंभ पोइ हाणे चवंदा छह सौ की छह हज़ार की केतिरा मलिक जिबरील इस्लाम जा खंभ आहिनि पोइ हाणे खंबू रब पाक जेतिरा हुनखे ॾिए पंहिंजो पोइ रिवायतुनि मंझि पंहिंजो हेतिरा खंभा आहिनि हुनखे हेतिरा आहिनि पर अलहमिल्ला जेतिरा बि खंभा आहिनि मतिलबु त हू हुनजी अलाह ताला अहिड़ी का हयत अहिड़ी ख़लकी आहे जो जेकॾहिं हीअं पखिड़िजी पवे त सॼी धरती ते जिबर इस्लाम पइजी वञे हलियो पर उहो पाण सम्झे त छा थो करे पर असांखे हिन ॻाल्हि में वधीक फ़िक्रु करण जी ज़रूरत कोन्हे छो जो न को असां हुनखे जोड़ियो आहे न को असांजे दिमाग़ में वेही सघे थो न को इहा ॻाल्हि की असांखे हरू भरू मञणी आहे त हुन हेतिरो आहे हेतिरा न जीअं बि रसल पाक सलाह फरमायो आहे त बसि पोइ उहा ॻाल्हि उहे आहे जीअं आहे वधीक असांखे हिसाब किताब खणणी कोन केतिरा खंबा आहिनिसि केतिरा कोन अनसि केतिरा किरी पिया आहिनिसि हिन ॻाल्हि जी फ़िक्र में पवण जी ज़रूरत कोन्हे असांखे पर हिते फ़रमाए थो त हुन जा उली अजनायतीन मसना मसना माना ॿ वस टे रुबा चार चार खंब ॿ आहिनिस टे आहिनिस चार जेतिरा बि जेतिरा वणेसि यज़ीद मां यशाओ में जेतिरा खंब यानी ॾिसूं था की कंजू भई सेंटी पीढ़ जंहिंखे चइबो आहे हुनखे चयो सौ पेर ई आहे या सौ पेर अथसि हाणे हुनखे लाइ सौ पेर आहिनि या न आहिनि तमामु घणा आहिनिसि पर पोइ ॻण भा सौ शायदि न बि थियनि पर पोइ हिकिड़े आम में चइजे थो सेंटी पीढ़ आहे या माना सौ पेर अथसि सौ पेर ई आहे या ॿियनि खे केतिरा पेर आहिनि केतिरा पेर आहिनि हू अठ वथासि बूथ या त अथसि मोह या चाहे एतिरा पोइ जहिड़ी ख़लक अलाह ताला ठाहे अमीबा आहे फलाणा अलाए कहिड़ा कहिड़ा जानवर आहिनि हुनजा मुख़्तलिफ़ शकिलियूं मुख़्तलिफ़ नमूना आहिनि ख़ल की मां इहो शाह जेकी वणे पंहिंजे ख़लक में इन अलाह अला कुलिश इन कदीर अलाह बेशक शहर शहर शइ ते कुदरत रखण वारो आहे हाणे हीअ ॿी जेका आयत अचे थी या पहिरीं आयत एतिरी हुई या ख़तमु थी हाणे ॿी अचे थी हीअ आयत जेका आहे सा कश्फ दुर जी आहे यानी ज़र अलाह ताला कश कश्फ करण में मतिलबु त हुन में जेका पढ़िजे दुआ जे लाइ हैसियत सां वज़ीफ़े जी हैसियत सां उहा तमामु सुहिणी दुआ आहे अहिड़ियूं अहिड़ियूं दुआऊं ॿियनि हंधि बि आहिनि जेके यानी जेका माण्हू ते मुसीबत तकलीफ़ जेका अचे थी उनखे हटाइण जे लाइ अलाह ताला मतिलबु त हीअ दुआ पढ़िजे मा यफ़्ताह लिनास मिर रहमतिन फलाह मुमसिक लहा जेका शइ पंहिंजे रहमत जी अलाह ताला पंहिंजे ख़लक ते इंसान ज़ात ते नास ते जेको उमाणे थो त उनखे केरु रोके नथो सघे यानी अलाह ताला चाहे कंहिं ते रहम करणु रहमत मोकिलणु त केरु मां भले काइनात जो कहिड़ो मां कहिड़ो ते अलाह ताला रहमत करणु चाहे त उहा रहमत केरु हुन खां फुरे नथो सघे का खसे नथो सघे का मोटाए नथो सघे का रोके नथो सघे जीअं माना रोकण जी माना में मायफ्तल्ला फ़तह कर फतह करे माना खोले जेका बि खोले या अलाह ताला पंहिंजी रहमत मा मायत अलाह लिनास मिन रहमतिन पंहिंजे रहमत वञा जेका शइ खोले या जेका मोकिलणु चाहे फला मुमसिक लहा हुनखे केरु रोके नथो सघे हुनखे केरु दफ़ा नथो करे सघे वमा युमसिक पर जेकॾहिं का शइ रोके रहमत पंहिंजी कंहिं माण्हू ते कंहिं क़ौम ते फला मुर्सल लहू मिमादी पोइ केर बि उनखे वरी मोकिले न सघे यानी जेकॾहिं अलाह ताला कंहिं क़ौम तां रहमत पंहिंजी खणी वठे हाणे हींअर जीअं ईअं सम्झ में अचे थो अलाह मु अलाह ताला पंहिंजे उन में रखे पंहिंजे रहमत अलाह ताला फ़र्मंदो आहे लहू मुम्बादी त पोइ को मोकिले न सघे इन ॻाल्हि खां जॾहिं अलाह ताला चए त बसि चुप ख़तमु आहे हींअर बंदि कयो पंहिंजी मुंहिंजी रहमत जेका इन खे कंदासूं या इहो अलाह ताला फरमाए थो हे इंसान इंसान आओ उस्कुरू नियामत अला उन नेमत जो ज़िक्र करियो यादि करियो आहे जेका अलाइकुम जेका तव्हां ते मूं मोकिली नेमत माण्हू विसारे थो पोइ या मुसीबत थिए हीअ सभई जॾहिं पेट भरिजे थो माण्हू जो पोइ जेको आहे सो बेशुक्रो थो थिए बेशुक्रो त हिन खां अॻु जेका सूरत हुई सूरत छा चइबो सभा जेका उनमें बि अर्ज़ु कयोसीं त उहे बेशुकरा जॾहिं थिया अलाह ताला जी रहमत खॼी वई रहमत खॼी वई त मुसीबत अची वई मुसीबत अची वई मुल्क़ बर्बादु थी वियो पोइ वरी अलाह ताला हुन ते रहम कयो पोइ वरी आबादु थिया वरी पोइ हुननि मज़ा बादशाह थिया जेके वरी असांजे इस्लाम दाख़िलु थिया पोइ अलहमदिल हुनजे कुवत सां इहे हमीर जेके आहिनि इहे बादशाह हुआ इन यमन जा असां वटि बि जेके बादशाह जेके आया हे हमीर हमीर हमीर था अचनि जेके ही जेके हमीर ऐं फलाणा हमीर हीअ जेके असां वटि दुदा ऐं फलाणा तीरा इहे जेके आहिनि से हमीर हमीर हुआ आहे इहे बादशाह हुआ अलाह ताला ताईं मोकिलिया पोइ उहो रहमत वारा था थियनि वरी जॾहिं मुसीबत खजे थी पोइ अहिड़ो मुसलत थो करे तव्हां ते को भेण सां हिननि मुसीबतुनि हाणे अहिड़ी क़िस्म जी ॻाल्हि थी वई हली या इहो गुरु नियमत अलाहुम हलमिन ख़ालिकिन ग़ैरु रज़ुकुम को ॿियो अलाह आहे अलाह खां सवाइ जेको तव्हांखे रिस्क ॾिए थो मिनस समाए आसमान में या ज़मीन में इला अलाह हूअ को अलाह कोन्हे सवाइ उन अलाह जे फना तू फ़क़ुन पोइ केॾांहुं तव्हां फिरा था त वठो और हिते वक़फ़ो थो करिया इनशाहामिनी हाली टे आहे तूं शयूं पढ़ियूं तूंसिताईं अलाह सलीसा मुहम्मद नबी रोमी ज़रियात والحمد रहमत رب العالمين